บุ๊กทู สามสิบเจ็ด 37. 37. ระหว่างเดินทาง На път. На път. เขาขับรถจักรยานยนต์ Той пътува с мотор. Той пътува с мотора. เขาขี่จักรยาน Той пътува с велосипед. Той пътува с колело. Той пътува с велосипед. Колело. เขาเดิน Той върви пеш. Той върви пеш. เขาไปโดยเรือใหญ่ Той пътува с кораб. Той пътува с кораб. เขาไปโดยเรือ Той пътува с лодка. Той пътува с лодка. เขาว่ายน้ Той плува. Той плува. ำที่นี่อันตรายไหมคะ Опасно ли е тук? Опасно ли е тук? การโบกรถคนเดียวอันตรายไหมคะ Опасно ли е да се пътува сам на автостоп? Опасно ли е да се пътува сам на автостоп? มันอันตรายไหมคะ ถ้าออกมาเดินเล่นตอนกลางคืน Опасно ли е да се разхождаш нощем сам? Опасно ли е да се разхождаш нощен сам? เราหลงทาง Ние объркахме пътя. Ние объркахме пътя. เรามาผิดทาง Ние сме на погрешен път. Ние сме на погрешен път. เราต้องเลี้ยวกลับทางเดิม Ние трябва да се върнем. Ние трябва да се върнем. จอดรถได้ที่ไหนคะ Къде може да се паркира тук? Къде може да се паркира тук? ที่นี่มีที่จอดรถไหมคะ Тук има ли паркинг? Тук има ли паркинг? ที่นี่จอดรถได้นานเท่าไหร่คะ Колко време може да се паркира тук? Колко време може да се паркира тук? คุณเล่นสกีไหมคะ Карате ли ски? Карате ли ски? คุณจะขึ้นสกีลิฟต์ไปข้างบนไหมคะ С ски лифта ли ще се качите? С ски лифта ли ще се качите? ที่นี่มีสกีให้เช่าไหมคะ Може ли да се вземат тук ски? Може ли да се заемат тук ски?